bona perspectivo por hibridae automobiloi. La automobila industrio de Germanio estas ja la plei granda en Europo. La automobilo cae la automobila traffico tial en Germanio estas consideratai kiel sancta bovino. La bonstato de la lando forte dependas de la bona functiado de la automobila trafic sistemo. Set ocasis scandalo pri dieselai motoroi. Tiui motoroi en aerigas la tre venenigan nitrogenan oxidon, cae tial nun en multai germanae urboi oni volas instali zonoin en ciui automobiloi, ciui malpurigas cae venenigas la aeron, ne plu raitas veturi. Tio compreneble presentas grandan minazon alla automobila industrio, char oni ne prevolas dum ancorau laueble longa tempo producti cae vendi automobiloin cun fuel bruliga motoro. La pure electra automobilo ja estas tecniche multe pli simpla, multai partoi de la nunai autoi ne estas besonatai en electra automobilo. La solvo de la problemo trovigas en hibrida motor sistemo. Hibrida automobilo havas du motoroin, unu electran, cae unu fuel bruligan. Per tiu combino eblas attingi pli grandan exploaton de la fuela energio, char la fuel bruliga motoro povas ciam turnigi je optimuma rapidezzo cae fortezzo por producti la electran curenton ciu provisas la electran motoron per la necessa energio. Existas du spezoi de hibridae automobiloi. La plene hybrida ricevas ian tutan energion el la fuel bruliga motoro, dum la connecteble hybrida havas baterion, kiu estas sufice granda por movi la automobilon kelkdek kilometrojn sen uso de la fuel bruliga motoro. Oni povas rechargi tiun baterion en la hema garaggio au en publica shark stazio. Do la fuel bruligan motoron oni devas en nur por pli grandai distanzoi. Caien la solvo por permessi la uson de automobiloi cun fuel bruliga motoro en zonoi cun limigita trafico. La bavara automobil productanto BOMOVO productos hybridain autoin ciui estos programeblai tiel che ili laubesone plen automate cae sen demandi la scioforon schaltas en la pura elektran modon. Tio povus ocasi ce veturoi en zonoi, ciui estas reservitai por automobiloi, ciui ne en aerigas rupcasoin. La veturiloi de Bomovo estos cun retigitai cun goposo, cae cun la interreto, ca ili ciam precises cios, cie ili trovigios. Dose la autoritatoi declaros daurain au flexeblain malpermessoin de veturado, tiam la hibrida automobilo funccios en tiui zonoi kiel sen rupcasa elektra automobilo. La tecnica flanco de la tuta afero esta suficie simple realigebla. La sistemo devos nur certigi che la atingebla vetur distanzo per elektra motoro esto suficia. Tiu cele, la fuel pruliga motoro, povus ricevi la comandon sorgi jam antaue pri suficia chargitezzo de la batterio. Exemple, se en la naviga sistemo de la auto estas indikita celo ene de trafik limiga zono. Ien propono, kiu havas tre bona en chansoin, esti acceptata, cae de la autoritatoi, cae de la accettantoi de automobiloi cae de la automobila industrio, ciu tiel povus ancorau suffice longe producti fuel proligain motoroin.